Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Draga braćo muslimani, isto kao što se u ovom blagoslovljenom mjesecu dogodila bitka na Bedru, u kojoj je Islam izvojavao pobjedu i uzdignuo svoje svjetionike, tako se u mjesecu Ramazanu osme godine po Hidžri dogodilo i oslobođenje Mekke. Ovom veličanstvenom pobjedom uzvišeni Allah očistio je Meku od poganog mnogoboštva, višeboštva, učinio je mjestom Islama kojim se nakon mnogoboštva protezao tevahid, iman nakon nevjerstva, Islam nakon oholosti, okretanja i odbijanja. U njoj je javno obznanjeno obožavanje Allaha jednog jedinog, onoga kome se sve potčinjava. Svi mnogobožački kipovi u njoj su porušeni, nakon čega se nikada više nisu vratili u prvobitno stanje. Allahu neka je sva hvala. Bitki na Hudejbiji koja se odigrala šeste godine po Hidžri prethodilo je sklapanje ugovora između vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam i Kurejšija, u kojem je dogovoreno da u savez sa vjerovjesnikom alihi salatu veselam može stupiti kogod želi, a isto tako i u savez sa korejšijama može stupiti kogod želi. Prema ovom paragrafu pleme Huzaa ušlo je u savez sa vjerovjesnikom alihi salatu veselam, a pleme Benu Bekr sa korejšijama. Između ova dva plemena u predislamskom vremenu vladalo je neprijateljstvo i krvna osveta, pa je pleme Benu Bekr prekinulo ugovor o sigurnosti napadajući pleme Huzaa koje je bilo zaštićeno. Kurejšije su tajno pružile pomoć svojim saveznicima u ljudstvu i oružju, pomažući ih na taj način protiv plemena Huzaa, koje je bilo u savezu sa vjerovjeznikom, alaihi salatu veselam. Izaslanstvo plemena Huzaa požurilo je do Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i obavijestilo ga o postupku plemena Be Benu Bekr i Kurejšijskoj podršci. Što se tiče Kurejšija, oni su ubrzo shvatili da su svojim postupkom prekršili dogovor, pa su poslali svoga poglavara Ebu Sufjana Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam da potvrdi primirje i produži njegov rok. Ebu Sufjan obratio se Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, međutim on mu ništa nije odgovorio. Pa se nakon toga obratio Ebu Bekru i Umeru radijallahu anhuma da se zauzimaju za njega kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ali mu ni oni nisu ništa odgovorili. Zatim se obratio Ali ibn Abi Talibu radijallahu anhu i također nije uspio ništa postići pa je upitao Aliju, o Ebul Hasane, šta da radim? Alija mu odgovori, ne vidim da ti u ovoj situaciji išta može koristiti, ali ti si poglavar Benu Kinaneta, pa ustani i posreduj sam kod ljudi za obnavljanje primirja. Zar misliš da mi to može nešto koristiti? Upita ga Ebu Sufjan, Alija mu reče, ne mislim, tako mi Allaha, ali i ne mislim da imaš nekog drugog izbora. Ebu Sufjan je tako i postupio, a zatim se vratio u Meku. Kurejšije ga upitaše s kakvim vijestima nam dolaziš, a Ebu Sufjan odgovori, išao sam kod Muhammeda i ispričao mu zbog čega sam došao, a on mi, tako mi Allah, ništa ne odgovori. Zatim sam išao i kod Ebu Kuhafe i Ibn al-Hattaba, ali nikakva dobra ne nađoh ni kod njih. Zatim sam otišao do Alije, pa me je posavjetovao šta da činim, pa sam to i učinio. Posredovao sam sam kod ljudi. Da li je to odobrio Muhammedu, pitaše Kurejšije, a on odgovori ne. Nakon toga Kurejšije mu rekoše, teško tebi, Alija se samo poigrao s tobom. Što se tiče Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, on je naredio svojima sahabima da se pripremaju za borbu i obavijestio ih šta namjerava učiniti. Kada je mobilizirao sva okolna plemena, obratio se Allahu dovom, Allahu moj, ne dozvoli da Kurejšije išta saznaju i vide sve dok ih ne iznenadimo u njihovoj zemlji. Zatim je izašao iz Medine sa otprilike deset hiljada ratnika. U Medini je kao svoga zamjenika ostavio Abdullaha ibn Umi Mektuma. U toku puta na mjesto zvanom Al-đuhfa susreo se sa svojim amidžom Abbasom koji je sa svojom suprugom i ostalom porodicom nakon što je primio islam činio hijđuru iz Mekke. Na mjestu zvanom El-Ebuva susreo je Amidžića, Ebu Sufjana, Ibnul Harisa, Ibn Abdul Mutalliba i Dajđića Abdullaha ibn Abi Umeju, koji su bili najveći neprijatelji Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, tom prilikom njih dvojica su izjavili da žele prihvatiti islam. Što su i učinili? A poslanik, alihi salatu wasalam, tim povodom za Ebu Sufjana reče nadam se da će ti biti Hamzin nasljednik. Kada je vjerovjesnik, alihi salatu wasalam, stigao do mjesta zvanog Mrruz Zahran, nadomak Meke naredio je vojnicima da zapale 10.000 baklji. Omera ibn Khattaba odredio je za nadzornika straže. Abbas je uzjahao vjerovjesnikovog alihi salatu wasalam konja i krenuo da potraži nekoga ko će otići Kurejšijama i obavijestiti ih da izađu ispred Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i zatraže sigurnost od njega prije nego što uđe u Meku, kako u Meki zaštićenom mjestu ne bi došlo do borbe. Dok je tako tragao za nekim, čuo je razgovor Ebu Sufjana ibn Harba i Budeila ibn Vareke. Ebu Sufjan mu je govorio, nikada do sada nisam vidio ovoliko vatri na večer. Budeil mu reče, ovo je Benu Huza. Ebu Sufjan mu uzvrati, nisu ovo Huza. Oni su malobrojni i slabiji da bi ovo bile njihove vatre. Abbas prepozna Ebu Sufjanov glas pa ga dozva. A Ebu Sufjan mu se odazva. Šta želiš, Ebu Fadle? Abbas reče, ovo je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem sa svojom vojskom. Pa šta da radim, upita Ebu Sufjan, Abbas mu reče, uzjaši sa mnom, pa da te odvedem do Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i traži sigurnost, traži pomilovanje. Abbas je došao sa Ebu Sufjanom, Allahovom poslaniku, alihi salatu wasalam, pa ga vjerovjesnik upita. Teško tebi, Ebu Sufjane, nije li došlo vrijeme da saznaš da nema Boga dostojnog obožavanja mimo Allaha? Ebu Sufjan odgovori, oca, I majko dajem za tebe, nema plemenitijeg, ni dobročudnijeg, ni brižljivijeg od tebe. Da sam mislio da pored Allaha postoji drugi Bog, on bi me do sad zaštitio. Zatim, Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam ponovo upita, zar nije došlo vrijeme da shvatiš da sam ja Allaho poslanik? Ebu Sufjan se počeo dvoumiti, pa moj Abbas dobacio, teško tebi, primi islam. Ebu Sufjan primi islam i istinski izgovori šehadet, svjedočenje da nema Boga dostojnog obožavanja pored Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Zatim je Allahov poslanik alihi salatu wasalam naredio Abbasu da zadrži Ebu Sufjana u tjesnacu kraj planinske stijene kako bi muslimani prošli pokraj njega, a on ih gledao. Prolazila su plemena sa svojim barjacima, A Ebu Sufjan je zapitkivao Abasa o kojim se to plemenu radi, a zatim bi govorio šta ja imam s tim plemenom, sve dok se na kraju nije pojavila skupina nikada do tada viđena. Ebu Sufjan upita ko su ovi, a Abbas odgovori ovo su Ensarije, predvodi ih Sad ibn Ubade, on nosi barjak. Kada im se približi Sad ibn Ubade, on reče Ebu Sufjanu, o Ebu Sufjanu, Danas je dan krvavog boja u kojem će biti osvojena Kaaba. Zatim se pojavila manja, ali najljepša skupina. Među njima je bio Allahov poslanik alihi salatu wasalam sa svojima sahabima. Barjak je bio uz Zubeira ibn al-Awwama. Kada je Allahov poslanik alihi salatu wasalam prolazio pored Ebu Sufjana, on ga obavijesti o tome što mu je rekao Sad ibn Ubade, a Allahov poslanik alihi salatu wasalam reče Sad nije rekao istinu. Danas je dan u kojem će Allah dati da se iskaže počast Kabi i da se ogrne Kaba. Zatim je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam naredio da se barjak uzme od sada i da se preda njegovom sinu Kajsu, što opet ne znači da je barjak u potpunosti uzet od sada, jer se ipak nalazio kod člana njegove porodice. Poslanik alihi salatu wasalam nastavio je napredovati prema Mekke. Nakon oslobođenja Mekke naredio je da se njegov barjak zabode u El Hadžunu. Ušao je u Mekku kao oslobodilac, ponizan i potpomognut. Pognuo je svoju glavu iz poniznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala toliko da mu je čelo skoro dodirivalo sjedalo jahalice učio je i ponavljao kuranski ajet Inna fatahna leke fatham mubina Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. Na jedno krilo postavio je Halida ibn al-Valida, a na drugo Zubeira ibn al-Awama i tom je prilikom rekao Ko uđe u mesčid, taj je siguran. Ko uđe u kuću Ebu Sufjana, taj je siguran. I kogod uđe u svoju kuću i zaključa vrata, on je siguran. Zatim je Allahov poslanik alihi salatu wasalam ušao u mesđidul haram. Tavafio je oko Kabe na svojoj jahalici, a oko Kabe se nalazilo 360 kipova. Razbijao ih je svojim lukom i učio kuranske ajete. Ja al haqqu wa zahqa al batil, inna al batil kane zahuqa. Došla je istina, a nestalo je laži. Laž zaista nestaje. Ja el haqqu wama yubdi ul batilu wama yu'id. Došla je istina, a laž je nestalo i laž, laž se neće vratiti. Kipovi su se rušili i padali na zemlju jedan za drugim. Ušao je u kabu i unutar nje zatekao slike, pa je naredio da se izbrišu, nakon čega je klanjao. Kada je završio s namazom, napravio je krug unutar kabe, proučio tekbire na svim njenim stranama i izgovarao riječi tevhida la ilaha illallah, riječi Allahove jednoće. Zatim je otvorio vrata Kabe i ugledao okupljene Kurejšije koji su iščekivali šta će učiniti s njima. Allaho poslanik alihi salatu wasalam tada je rekao nema istinskog Boga osim Allaha jedinog, on su druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva hvala i on je svemoćan. Njegovo obećanje se ispunilo, dao je pomoć svome robu i samo je on pobjedio sve udružene neprijatelje. O narode Kurejša, Allah vas je oslobodio džahilijetske oholosti i pred islamskog veličanja svojih očeva. Svi ljudi potječu od Adema, a Adem je od zemlje. Zatim je proučio ajet Ja ejuhan nas, inna halaknakum min zekerin wa untha, wa ja'alnakum šu'uben wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi etqakum, inna Allahe alimun khabir. O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznavali Najugledniji od vas kod Allaha jeste onaj koji ga se najviše boji. Allah doista sve zna i ništa mu skriveno nije. Nastavio je govor, o narode Kurejša, šta mislite, šta ću ja to učiniti s vama? Kurejšije su odgovorile, samo dobro, jer si ti plemeniti brat i sin plemenitog brata. Na to je poslanik alihi salatu selam rekao, doista, doista, reći ću vam ono što je Jusuf, vjerovjesnik, poslanik, rekao svojoj braći. La te thribe alaikum ljum, jagfiru Allahu lekum, vohu arhamur rahimin. Ja vas sada neću koriti, Allah će vam oprostiti, od milostivih on je najmilostiviji. Zatim je rekao, idite, vi ste slobodni. Sutradan drugog dana od oslobođenja Mekke, ustade Allaho poslanika alaihi salatu wasalam da održi govor ljudima. Zahvali se Allahu i pohvali ga onako kako samo njemu dolikuje, a zatim reče Doista je Allah učinio meku svetom, a ne ljudi. Stoga niko od ljudi ko vjeruje u Allaha i sudnji dan u Mekki ne smije da prolije krv ili da posjeće stablo, a ako neko priupita – zašto je to dopušteno Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, vi recite, doista je to Allah dozvolio samo svome poslaniku, ali ne i vama. Međutim, i meni je to dozvoljeno samo u jednom dijelu dana, da bi se njena svetost ponovo povratila. Tako je ona dana sveta kao što je bila i do jučer. Neka prisutni obavijesti odsutne. Vrijeme u kojem je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam bila dozvoljena borba u Mekki jeste vrijeme od izlaska sunca do ikindije namaza u danu oslobođenja Mekke. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam proveo je u Mekki 19 dana u kojima je skraćivao namaz i nije postio preostale dane mjeseca jer nije namjeravao prekid putovanja ostao je to vrijeme kako bi učvrstio tevhid, stubove islama, imana i kako bi uzeo prisegu od ljudi. Bilježi se u sahihu od Muđašija da je rekao došao sam Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam sa svojim bratom kako bi mu on dao prisegu na hijđuru pa je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao oni koji su učinili hijđuru otišli su s njenom nagradom pa mi daj prisegu na islam, iman i borbu. Ovom velikom pobjedom upotpunila se Allahova pomoć. Ljudi su ulazili u vjeru u skupinama. Mekka je ponovo postala islamska zemlja. U njoj su obznanjeni Allahova jednoća teuhid, vjerovanje u Allahova poslanika i suđenje po Allahove knjizi. Mekka je postala zemlja muslimana, a tmine – širka, mnogo boštva raspršile su se. Allah je najveći. Neka je samo Allahu svaka hvala u svemu ovome. Velika je Allahova blagodat za njegove robove sve do sudnjega dana. Allahu, gospodaru naš, učini nas zahvalnim na ovoj velikoj blagodati. Podari pomoć i pobjedu islamskom narodu u svakom vremenu i na svakom mjestu oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, o ti koji si od milostivih najmilostiviji. Neka je Allahov salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, na njegovu porodicu i sve ashabe.